Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Հայաստանը առաջարկում է չփոխել, այլ վերականգնել Ղարաբաղի վերաբերյալ բանակցությունների ձևաչափը։ Արցախի կառավարության եւ Արի հիմնադրամի միջև ստորագրվել են համաձայնագրեր վերաբնակեցման գոտում 25 տան կառուցման մասին։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բացնամակ է հղել հանրապետության նախագահին։ Հադրութի շրջանում աշխատանքներ են տարվում աշտանացան մշակաբույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարի, ինչպես նաև ցանքսերի սնուցման ուղղությամբ։ Հանրապետությունը նրան այգիների մշակման ու արտադրության մեծ ներուժ ունի։ Կովսականում տեղի կունենա հայտնի երգիչ բարիտոն Գևորգ Հաջյանի համերգը նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակին։ Ստեփանակերտում մեկնարկել է Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մենք երկխոսությունից չենք հրաժարվի եւ սեղանին կդնենք մեր փաստարկները։ Այս մասին այսօր կայացած մամուլո ասուլիսում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով հարցին, որ եթե Ադրբեջանի կողմից դրական ազդակներ չլինեն, Ադրբեջանը չհամաձայնի Արցախի բանակցային սեղան վերադարձին, ինչ է անելու Հայաստանը, որքան է պատրաստ սпасել։ Վարչապետի խոսքով սпасելու անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա եւ դիվանագիտական գործընթացում պետք է հետևողականորեն աշխատել։ Նա նշել է, որ Հայաստանը լսելու կարողություն ունի եւ նույնը ակնկալում է նաեւ ադրբեջանական կողմից։ Մենք չենք պատկերացնում ռեժիմ, որտեղ կողմերից մեկը կասի՝ ես երկխոսությունից հրաժարվում եմ։ Դա տրամաբանական մոտեցում չի լինի, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն ինչ որ հրաապարակային ասվում է, Դա նորություն չի ոչ Մինսկի խմբի համանախագահների համար, ոչ էլ ադրբեջանցի մեր գործընկերների համար, որտեղ այն ինչ ասել ենք, այս ընթացքում բոլոր շփումներում այդ օրակարգը ես առաջադրել եմ։ Դա նույն օրակարգն է, ինչ որ ձևավորվել է մայիսին։ Եվ այդ օրակարգի սպասարկումը մենք շարունակում ենք։ Սա մեր կողմից ոչ կմահաճույք է, ոչ նախապայման։ Մենք այս թեմայով քննարկումները շարունակելու ենք մեր գործընկերների հետ եւ փորձելու ենք այս քննարկումը շարունակել փաստարկների դաշտում, որովհետեւ բանակցությունը բանակցուն է նրանով, որ մենք իրար լսում ենք։ Հայաստանը համենայն դեպս ցուցաբերել է այդ ընդունակությունը, լսել դիմացինին, փորձել հասկանալ դիմացինին եւ մենք նույնը ակնկալում ենք նաեւ իրենցից։ Դուք լսում եք լուրեր Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրամյանը անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյան Իլհամ Ալիև սպասվելիք հանդիպանը եւ բանակցություններին Արցախի մասնակցության սկզբունքի կարեւորությունը նշել է, որ Արցախի բանակցությունների ուղիղ ներգրավումը հնարավորություն կտա դրանք տեղափոխել առավել կառուցողական դաշտ իսկ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե Արցախի վերադարձը բանակցություններին հարցակտանի փակուղի, Աբրամյանը համարել է ուղերձ միջազգային հանրությանը, որ հնարավոր ձախողումների պատճառ իրենք չեն։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը ձախողման է տանում բանակցությունների վերսկսումը։ Սա ուղակի ձախողումից իրենց ապահովագրում է, ասել է նա։ Մեզ համար անկախ պետականությունը գերագույն արժեք է։ Նման կարծիք է հայտնել Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սամվել Բաբայանի այն հայտարարությանը, թե Արցախը պետք է դրվի Ռուսաստանի մանդատի ներքո։ Արցախի կարգավիճակի եւ ապագայի նկատմամբ մենք ունենք հետեւյալ տեսլականը եւ ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը այս տեսլականի կրող է։ Մեզ համար անկախ պետականությունը, մեր անկախ հայրենիքը գերագույն արժեք են։ Ընդ որում, երբ որ ասում ենք անկախ պետություն, պետք է հասկանանք մեկ բան, որ մենք ունենք երկու պետություն, բայց մեկ հայրենիք։ Այսինքն, անկախ պետություն ասելիս դա վերաբերում է եւ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությանը։ Սա մեր գերնպատակն է։ Հետևաբար, երբ որ ասում ենք վերադարձ չկա անցյալի կարգավիճակին, սա առհասարակ ենք ասում, ոչ միայն Ադրբեջանի պարագայում, ասել է նա։ Նշենք, որ Սամվել Բաբայանը նշել էր, որ աշխարհում սուր խնդիրները լուծվում են մանդատային ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է Սամվել Բաբայանի այն դիտարկմանը, որ մադրիդյան սկզբունքներից պետք է անհապաղ հրաժարվել, դա չի կարող լուծել հարցը, դա ուղակի վիժեցում է ու կբերի պատերազմ։ Դավիթ Բաբայանը պատասխանել է, որ պատերազմի նույն վտանգը եղել է 1991 թվականին եւ դրանից հետո։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը Լիբանանի հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Արցախի կառավարության անունից երկու համաձայնագիր է ստորագրել Արցախ Roots Investment Արի ներդրումային հիմնադրամի հետ Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո համայնքում 10 եւ Խարվաճար քաղաքում 15 տներ կառուցելու մասին։ Համաձայնագրերի ստորագրումից հետո ունեցած ելույթում Գրիգորի Մարտիրոսյանը շնորհակալություն է հայտնել համագործակցության համար, վերահաստատելով, որ Արցախի համար մեծ նշանակություն ունեն Սփյուռքի կողմից նախաձեռնված եւ իրագործվող ծրագրերը, որոնք խարսխված են տևական գործակցության եւ երկարաժամկետ փոխշահավետության հիմքերի վրա։ Անդրադառնալով ստորագրված համաձայնագրերի առարկային պետնախարարը հիշատակել է, որ սրանով աղավնոյում ազդարարվում է Արիի հետ համատեղ բնակարանաշինության ծրագրի երկրորդ փուլը, իսկ հարվաճառում մեկնարկ է տրվում Արիի մուտքին։ Խոսելով աղավնոյում բնակարանաշինության ծրագրի առաջին փուլի մասին, որի ժամանակ կառուցվել է 50 տներ, Գրիգորի Մարտիրոսյանը խիստ կարևորել է Արցախում վերաբնակեցման գործընթացը եւ այդ նպատակով վերաբնակեցման շր, շրջաններում պատերազմի հետևանքով քայքայված բնակֆոնդի վերականգնման աշխատանքները։ Արիի վարչության անդամ Վահան Գասարչյանը իր խոսքում հավաստել է, որ հիմնադրամի Արցախյան ներդրումները ծառայում են փոխշահավետ նպատակի, նամանավանդ որ իրենց գործունեության նպատակը ի սկզբանե միայն բաժնետերերին շահույթ ապահովելը չէ, այլ նաև Քաշաթաղի ու Շահումյանի շրջանների հզորացման շուրջ ջանադրությունը բնակչության ու վերջինիս կենսագործունեության համար անհրաժեշտ պայմանների ավելացումը։ Հադրութի շրջանի հողօգտագործողները աշխատանքներ են տանում աշտանացան մշակաբույսերի ցանքսերի հիվանդության դեմ պայքարի սնուցման ուղղությամբ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացան Խադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության հողաշինարարության հողօգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանից 2019 թվականի բերքի տակ կատարվել է 15665 հեկտար աշնանացան մշակաբույսերի ցանքս շրջանի վարելահողերի գրեթե ողջ տարածքը վարակված էր մկնանման կուրծողներով, որոնց դեմ պայքար կազմակերպելու համար հատկացվել է 1000 լիտր բրոտիֆակում բկնդեղ, որի շնորհիվ շուրջ 12100 հեկտարի վրա պայքարի աշխատանքները իրականացվել։ Որոշ առավել վարակված հողամասերում կրկնակի։ Այդ աշխատանքները դեռևս շարունակվում են, նշեց բաժնի վարիչը։ Կառավարության որոշման ֆինանսական միջոցների հատկացումը եւս խթան հանդիսացավ, որ ցանկացած տարածքներում դաշտամիջյան եւ հիմնական ճանապարհների հարակից վայրերում մկնանման կրծողների դեմ կազմակերպված պայքարի աշխատանքներ իրականացնեն, որը տվել էր դրական արդյունքը։ Ստեփան Հակոբյանը նշեց, որ գանացանի այդ մեկտեղ Եվ աշնանացյան հացահատիկայներից հնկատարակիցներում կատարվում են գրանային սնուցման աշխատանքներ։ Աշնանացյան մշակաբույսերի խնամքի եւ վնասատուների դեմ պայքարի ուղղությամբ տարվող աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախը պատգատու այգեգործության, մասնավորապես նրան այգիների մշակման ու արտադրության մեծ ներուժ ունի։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի Մեղրու տարածաշրջանի խորհրդատու Գևորգ Մարգարյանը, ով Արցախում է գյուղատնտեսության նախարարության հրավերով։ Նրա խոսքով այգեգործության այս ճյուղի զարգացման նախադրյալ են մի շարք հաջողված տեխնոլոգիական միջոցառումները, որոնց կիրառումը հնարավորություն կընձեռի նվազագույն ծախսերով բարձր բերքատվություն ապահովել։ Ոլորտի մասնագետ խորհրդատուն այգեգործի հաջողության գրավականներից կարևորել է նաև գիտելիքահենք գործելակերպը նպատակահարմար եմ գտնում ավելի շատ ուշադրություն սեղմել լեռան այգիների հիմնադրման, նրա ագրոտեխնիկական միջոցառումների վրա, սկսած Անկարանում նրա բազմացումից, հողի բարարտացումից, հիմնադրումից, խնամքի, էտի եւ ուսերի պաշտպանության վնասատների հիվանդությունների դեմ աշխատանքներից։ Նրա մեջ նաեւ ներառել է երկի պահպանման եւ վերամշակման խնդիրն վրա, որոնք տարական կանոնները կիրառելուց գյուղացիական տեսները կարող են նվազագույն ծախսումներով լրացիչ բերք ստանալ։ Անդրադառնալով հողագործության ճյուղի զարգացման ներուժին ու հնարավորություններին, Գևորգ Մարկարյանը նշեց, որ ջրային բավարար ռեսուրսների արկայությունը, հողային որակների ու բնակլիմայական պայմանների բազմազանությունը հնարավորություն են տալիս նվազագույն ներդրմամբ բարձր արդյունք ստանալ։ Այդ նպատակին հասնելու համար օրվա հրամայական է տեխնոլոգիաների վերակառուցումն ու վերագործարկումը։ Այն ռեսուրսները հողային այն ընդերքի պաշարները, այն բնակլիմայական պաշարները, ինքենսաբազմազանության հարստությունը, որ ունի Արցախաշարը, դա աշխարհի եզակի երկրներից մեկն է։ Մանավանդ մեր ջրային ռեսուրսները անփոխարինելի Մենք լավ դիտակից երիտասարդներ, պրոֆեսիոնալ մեծահասակներ ունենք, որոնց գաղափարը պետք է մենք օգտագործենք, շերտերեք աշխատենք եւ նվազագույն ծախսումներով կարողանանք արևելագույն արտադրանքի հասնել։ Մենք պետք է տեխնոլոգիաների խորցը հետ բերենք, կարողանանք ներդրումներ կատարենք։ Արցախը արդեն պետք է նոր արտահան է։ Այգեգործության եւ ընդհանրապես գյուղատնտեսության արմատական զարգացման գործընթացում ամենևին էլ երկրորդական տեղում չեն հողօգտագործողների նվիրվածությունն ու հետաքրքրվածությունը իրենց զբաղմունքի նկատմամբ։ Ըստ զրուցակցի, հողը փոխադարձ սեր եւ նվիրվածություն է ակնկալում։ Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի խորհրդատուն պատրաստակամություն է հայտնել իր փորձն ու գիտելիքները Արցախցի այգեգործներին շարունակաբար փոխանցելու գործում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը բացնամակ է հղել նախագահ Բակո Սահակյանին։ Նամակում մասնավորապես ասվում է. «Մեծարգո պարոն նախագահ, 2013 թվականի դեկտեմբերի 29-ին իմ դեմ կազմակերպված մահփորձի գործով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 33-րդ, 103-րդ եւ 245-րդ հոդվածների հիմքով մեղադրանք է առաջադրվել ու ԼՂ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վճռով ազատազրկման են ենթարկվել Արա Ռաֆայելի Ավետյանը 11 տարի եւ Սերգեյ Բորիսի Հարությունյանը 9 տարի։ Ես որպես դժող կողմ ներման խնդրանքով եմ դիմում ձեզ, հաշվի առնելով դատապարտյալների ընտանիքների սոցիալական վիճակը, անչափահաս երեխաների արկայությունը եւ հանրապետությունում տիրող ընդհանուր ռազմաքաղաքական իրավիճակը։ Կոչս է համայն հայ ժողովրդին Ուժեղ կայուն ամուր պետության հիմքում դրված է մեկս մյուսի նկատմամբ ունեցած հանդուրժողականությունը եւ ներողամտությունը։ Հարգանքով անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյան։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը այցելել է Հայաստանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու համար ձերբակալված ադրբեջանի քաղաքացի Էլվին Արիֆ Օղլի Իբրահիմովին, ով գտնվում է հիվանդանոցում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը սահմանախախտին ներկայացրել է իրեն հասկանալի լեզվով տեղեկություններ ստանալու եւ թարգմանչի միջոցով հաղորդակցվելու, իրավաբանական օգնություն ստանալու, արտաքին աշխարհի, այդ թվում ընտանիքի հետ կապեր հաստատելու իրավունքները եւ այլն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես անկախ պաշտոնատար անձ պատրաստ է իր լիազորությունների սահմաններում աչակցելու Իբրահիմովի ընտանիքի հետ նրա կապի, այդ թվում հանդիպման կազմակերպմանը։ Այդ զիավարտից հետո Հայաստանի օմբուդսմանը խոսել է նաև Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավարի հետ։ Նրան է ներկայացրել տեղեկությունները Էլվին Իբրահիմովի առողջական վիճակի, ինչպես նաև ընտանիքի հետ նրա կապի ապահովման պատրաստակամության մասին։ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Արցախի գրասենյակի նախաձեռնությամբ եւ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի հետ համագործակցությամբ մարտի 22-ին Կովսական համայնքում կկայանա Լիբանանահայ հայրենադարձ երկիչ Կոմիտասի երկերի մեկնաբան Գևորգ Հաջյանի համերգը, նվիրված Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 150-ամյակին։ Այս մասին ասել է գրասենյակի պատասխանատու Հերմինե Ավակյանը, նշելով, որ համերգին կհնչեն կոմիտասյան սիրված երգեր, ինչպես նաև ազգային հերինասիրական մի շարք կատարումներ։ Նրա խոսքով ծրագիրը նպատակ ունի Արցախի սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող հանրությանը հաղորդակից դարձնել հայկական ազգային մշակութային բարձր արժեքներին։ Շվեդիայի Վեսթերոս քաղաքում կկանգնեցվի հայոց ցեղասպանությանը նվիրված հուշարձան պահանջը ներկայացվել է Շվեդիայի քրիստոնյա դեմոկրատական գուսակցության կողմից։ Սկզբնական շրջանում բացասական պատասխան ստանալուց հետո եկեղեցիները հայտարարել էին, որ ավելի կարևոր է ցեղասպանությանը նվիրված մի հուշարձանի կառուցմամբ ուշադրություն գրավել, քան թե դրանից վնաս ստանալ։ Տարածք հատկացնելու համար կուսակցությունները դիմել էին մարդկանց եւ գազམ ակերպություններին, ինչին առաջինը պատասխանել են եկեղեցիները։ Հուշարձանը նվիրված է լինելու հայերի եւ ասորիների ցեղասպանություններին։ Պոլսո հայոց 84-րդ պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի 40-ից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում կընտրվի տեղապահ, եթե տեղապահի ընտրությունը չձգձգվի, 3-4 ամսվա ընթացքում կկազմակերպվեն Պոլսո հայոց պատրիարքի ընտրությունները։ Այս մասին ասել է Ստամբուլում հրապարակվող Ակոս Շաբաթաթերթի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։ Արամ Աթեշյանը նրա խոսքով հերու է ժողովրդի համակրանքը վայելելուց։ Նրա խոսքով Թուրքիան անմիջականորեն չի խառնվի ընտրություններին, քանի որ նախ դա ապօրինի կլինի, ապա նաև հակառակ արդյունքը կտա։ Գրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության եւ պաշտպանության բանակի համատեղ նախաձեռնությամբ այսօր Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում մեկնարկել են դպրոցականների միջև ամենամյա Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլի մրցումները։ Միջոցառմանը մասնակցում են հանրապետության հանրակրթական ավագ դպրոցների 10-ից 11-րդ դասարանների նախազորակոչային տարիքի աշակերտները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Նախնական զինվորական պատրաստության դերը կրթադաստիարակչական համակարգում անգնահատելի է։ Նախազորակոչային տարիքի աշակերտների միջև նմանատիպ խաղերի անցկացումը սկիզբ է առել դեռևս խորհրդային շրջանում։ Անցյալ դարի 70-ական թվականներին եւ որպես ընթորինակելի ավանդույթ շարունակվում է առ այսօր։ Միջոցառման կազմակերպիչների հավաստմամբ նման մրցումներն աշակերտներին հնարավորություն են տալիս ցուցաբերել իրենց ինչպես ֆիզիկական կարողությունները, նույնպես եւ ռազմագիտության բնագավառում ունեցած նախնական գիտելիքները։ Կարևորելով նման լրագրման մրցույթների անցկացումը Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ռազմահայրենասիրական դասյարակության եւ արտադպրոցական ծրագրերի բաժնի պետ Ստեփան Օհանջանյանը մեծ զրույցում նշեց նպատակ ունենք, որպեսզի մտածելինդի մեջ դասերակե ռազմական գործոյ եւ հայրենասիրություն եւ այնպիսի որոշներ, ինչպիսիք են արագավազություն, դիպուկ կրակել, երկարնետել, անհատական պաշտպանական միջոցների ճիշտ օգտագործել եւ գոյուն մարզ ռազմական խաղերի համար գազնավորել երկու թիմ՝ Արցախ 1 եւ Արցախ 2 Հայաստանի Հանրապետություն կայանալիք։ Մրցումներին մասնակցում է 8 թիմ։ Ռազմամարզական խաղերը բաղկացած են 5 մրցաձևերից՝ շարային պատրաստություն, Կալաշնիկովի ինքնաձիգի ոչ լրիվ քանդում ու հավաքում, փամփուշների պահեստատ հատուփի լիցքավորում, հրաձգություն ինքնադիքից, քաղաքացիական պաշտպանություն եւ ֆիզիկական պատրաստություն։ Ֆիզիկական պատրաստությունը մեջ ներառում է ձգումներ, նռնակի նետում, վազքեր 100, 500 եւ 1000 մետր։ 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Ծովին Արբաբայանը սիրով է մասնակցում մրցումներին։ Միշտ էլ սիրել եմ ռազմամարզական մրցումները։ Դեսկ պատերազմող երկրում ապրելս էլ ավելի է խորացրել սերս այդ խաղերի նկատմամբ, ասում է նա։ para ուսուցիչները, պետք է նաև աղջիկների մեծ դեր ունենան այս գործում, ուստի պետք է ամեն կերպ պայքարել հակառակորդի դեմ, որպեսզի չթողնենք, որպեսզի ոչ մի ոսով մոտենա մեր սահմանին, մեր տարածքին։ Մրցումներին մասնակցում են նաև Իվանյան գյուղի Օնի Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտները։ Դպրոցի զինղեկ Արմեն Հայրյանի խոսքով որպես զինղեկ առաջին անգամ եք թիմը ներկայացնում եւ տրամադրված ենք մարտական ու հույսով ենք որ մենք ենք հաղթելու իսկ աշխատների մոտ ինչպեսին է ֆիզիկական դաստիարակությունը, ֆիզիկական կուլտուրան, ինչպես է գնահատվում մարտիկներն են մասնակցում։ Ընդհանրապես թիմը պատրաստված է լավ, շատ աշխատանք է կատարվել իրancs հետ, ու իրանք էլ պատրաստված ու քիչ հետո ցուցադրելու են հենց ունակությունները։ Ավելացնենք, որ ռազմամարզական խաղերը կտևեն մինչև մարտի 21-ը, իսկ հաղթող թիմերն ու լավագույն արդյունք ցուցաբերած աշակերտները կփարգևատրվեն դրամական մրցանակներով, թանկարժեք նվերներով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի են Վարդենաց Լեռնանցկը, Սպիտակի ոլորանները, Սոտք, Խարվաճար ավտոճանապարհները։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ յենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկատվության համաձայն ստեփ անցմինդա լարս ավտոճանապարհը փակ է բեռնատարների համար շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, հովտային շրջաններում անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս արևելյան քամի օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցելսիուս, 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 9 աստիճան տաքություն։